Vra die Heere vir reen in die lente en hy sal dit gee. Hy maak onweerswolke wat stort reen laat val zodat so elke veld lover groen word. Wat die reisgoede sê, is valse raad, voor sy is voorspel net leens, die uitleiers van drome verkondig net leertroes. My volk was is verloore skape sonder een herder wat hulle beskerm en lei. My woede brand teen julle herders en ek sal hierdie leiers straf. Die Heere, die Almachtige, het aangekom om sy kudde te verzorgen. Hij gaan hulle sterk maak soos een trotse oorlogspaard. Uit Jeda sal die hoeksteen, die tentpin, die oorlogsboog en al die heersers kom. Hulle sal in een geveg soos dapper soldaten wees wat hulle vijanden met hulle voeten in die modder zal vertrap. Omdat die Heere by hulle is in die geveg sal hulle die paardenrijders van die vijand oorwin. Ek sal Jeda sterk maak in Israël red. Ek sal hulle herstel omdat ek hulle lief het. Dit zal wees alsof ik hulle nooit verwerp het nie, want ik is de Heere hulle God wat hulle gebede verhoor. Israël zal soos dapper helder wees, hulle harte sal gelukkig wees alsof hulle wijn gedrink het. Hulle kinders sal alles zien en ook bly wees, hulle harte sal juig in die Heere. Wanneer ek vir hulle vlijt, sal hulle aangehaardloop kom omdat ik hulle verloos het. Uit die min wat oorgeblij het, sal hulle bevolking groeien soos wat dit vroeger was. Hoewel ik hulle verstrooi het ze saad tussen die nasies, zal hulle mij blij onthou in verhaaflande. Met hulle kinders sal hulle oorleef en weer terugkom huis toe, na Israël toe. Ek sal hulle terugbring uit Egypte en uit Assyrië en hulle hervestig in Geleed en Libanon. Daar sal nie genoeg plek voor allemaal wees nie. Hulle sal veilig trek deel die seder van nood omdat die golven van die seder terughuis sal word. Die water van die Nijlrivier sal droog word. Die trots van Assyrië zal vernietigd worden in de heerschappij van Egypte zal tot de einde komen. Het zal mijn volk sterk maken met kracht en hulle zal in mijn naam leven, zei de Heere.